Naon meus Chit Non du meus Ro peur mar plich Mar naon ye don Fit a dou, teus ket debet trawar Yo, me naon meus me mstra Kez de dibi un dra benaket a di hon d'or trous, skuizon a gemeus de gousket. Naon meus Chit Naon du meus Ro peur mar plich Mar naon ye don Fit a dou, teus ket debet trawar Yo, me naon meus me mstra Kez da zibri en drabenaket a di hond ober trous, skuizon a gemus da gousket.